littafi na ɗaya. wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda gwaggon ta ci gaba da faɗa tana cewa yau ina ɗan lelan naka yau ina gatan da ka nuna musu duk ya tashi a banza kenan a tutar babu ka bani mamaki irin ku ne ake ba ku amanar marayu ku gagara rike su ku ba wa iyalan ku shi ta na musu idan suna da nisan kwana su tashi a cikin wahala idan kuma ba su da nisan kwana ku kashe su da bakar wahala wato yanzu ne ka san kana da ƴar ƴar uwarka ko to ka saurare da kunnen basira ta ɗauki hannunta ta kai kunnenta ɗaya ta riƙe tace kana ci na ko karka kuma zuwa min da wannan tatsuniyar wato me raba ce mara gata ko su uwarsu ta ki amincewa tunda 'ya'yanta ne ita ke da iko da su bari a zo wajen banza mara galihu marainiyar Allah to ba zan bayar ba babu kuma wanda ya isa ya min iko da merama domin tawa ce ni kadai sai wanda naga dama zan ba wa ita dan haka a hirɗinka ka fita daga ido na in wuce baba awwal gaba ɗaya hankalinsa ya tashi wata irin kunyar da bai taba ji ba ta lullube shi ya rasa abin da yake masa daɗi lallai bai riƙe zumunci ba ashe kowane irin dan adam da ranarsa bai taɓa tsammanin daidai da rana ɗaya zai zo neman alfarma akan mera makarama ba kai lallai ya ci kunya yau ga 'ya'yan nasa da ya bauta wa sun watsa masa ƙasa a ido suna nema su kunya tashi ko ma sun kunya tashin kai lallai yana tare da tashin hankali A da ya yi ta roƙon gwaggwa gafara wai don Allah ta yaje masa ya san bai kyauta ba. Gwaggwa ta ce, ai da ma ban ce maka wani abu ba. Mera mace dai ba zan ba wanda kake so ɗin ba. Ai inda da kara Mera ba ta da wanda zai zaɓar mata miji sai kai. Hakanan dai ya gafi ya tashi don ya ga gwaggo yadda take buɗe masa wuta. ya riga ya san babu sauki sai dai a wajen Allah haka dai ya lallaba ya fita kusan kullum baba awwal sai ya shigo kofar gogo yana yi mata magiya yadda adda ta dage ba za ta ba ƴaƴanka ba haka gogo ma ko sauraron sa ba yi ba idan ya zo ya dame ta takan ce na ce maka na ma suka gagare ka ballantana na wani da yammacin ranar talata gwangwana tsakar gidanta tana ɗan ayyukanta jin sallama baba awwala tai kafin ta amsa sai ta ce yana faɗin ku shigo mana hasiya ku ƙara so gwangwa tsayawa kawai tai tana kallon ikon Allah ganin wata mata da wani saurayi suna shigowa daga ganin matar kasan wata ce dan komai nata a jin kallo ne hakanan suka shigo da sallama gwagwata ta musu kyakkyawar maraba sannan ta ɗauko sabuwar tabarmar robarta da take shimfiɗa wa ta idan su zo. Ta shimfiɗa musu a ta tana faɗin ku karaso Matar sai faman fara'a take yi. Sannan suka zauna. gwagwata ta ce sannan ku da zuwa. Matar ta yi saurin sannar da kanta ƙasa tana gaida gwagwata sannan shi ma ɗaya eh, saurayin ya gaishe ta suka ɗan yi shiru gaba ɗayan su zuwa can babu Auwalu ya gyara mun ya ce wango wannan ita ce hajiya saratu wato madan a wajen aiki kuma ita ce babbar yayar alhaji abbas wannan kuma ya nuna ɗan saurayin yana faɗin ƙaninsa ne wato a tiku Goggo ta ce ayya madalla ku da zuwa dan kuwa gaba ɗaya ta ga harbo cirkin baba awwalu wato ya ɗebo mata su akan maganar nerama Jije Hajiya Saratu na faɗin gwankwan dan Allah mun zo neman wata alfarma ne a wajen ki. Dan girman Allah gwankwan ki ya haƙuri ki babu Maryam tunda malam Auwalu ya mana bayanin abin da ya faru akan Hadiza. Ya ce akwai yaron da ya jima yana wahala a kanta. ni wallahi haka kawai na ji zuciyata tana sha'awar mu haɗa zuriya da ku dan na yaba da tarbiyyar ƴaƴan gidan nan kuma tun daga kan Hadiza shine yake faɗa min ma duk ƴaƴan gidan nan babu ya Maryam tun kafin in ganta nan ci ina kaunar ta gwaggwadan Allah dan annabi kar ku biye basurutun mutane kwarai na san a ba shi da lafiya to amma ba irin yadda mutane suke faɗa ba kawai dai yana da matsalar ciwon kai ne mai matuƙar safi wanda idan ya tashi kamar ba zai yi rai ba Shi ne mutane suke ganin kamar ba shi da hankali tunda ciwon yakan saka shi yin abubuwa dan Allah gogo ki taimaka ki babu Maryam wallahi za mu rike miki ita da amana da gaskiya dan Allah gwagwa ki taimake mu Gwagwata ta shi mu kawai saboda yadda kanta ya mugun daukar zafi ta rasa ma abin da za ta ce can ta ji hajiya saratu na faɗin gwagwa kin yi shiro baki ce komai ba Gwagwata ta da dogon numfashi sannan ta ce hajiya ban ki ta kaki ba to a gaskiya mera makaratu za ta yi sannan na riga na yi mata alkawari ba zan taɓa mata auren dole ba duk wanda tace shi take so shi zan bata sannan yanzu amsa muku bayan kuma yaran nan ba ganin juna suka taɓa yi ba mu iyaye mu ce mun haɗa su ai kinga akwai matsala musamman ma ni mai ɗa mace ina ganin ni cutu Gamera mera mamare ni ya ce gaba da baya ba zan so ta shiga wani hali ba ba ta da kowa ba ta da wani gata a duniyar nan sai ni sai kuma Allah Hajiya ta saurin yin magana tare da faɗin goggo. ba ka sai ki dai fa batun karatu wallahi duk irin karatun da Maryam take so za mu bar ta yi. mu ma duk ƴaƴan gidanmu maza da mata ba wanda bai yi karatu ba kin ga kuwa tun da ita ma tana son karatu ba za mu tauye ta ba kuma batun ba ga ganin juna ba ai dama idan kin amince za mu turo shi su gana ba kuma za mu wasa da maraicin mera mu ba za mu rike ta tsakani da Allah gwagwaje a ciyar zuciya ta ce kenan. amma ina son ku dan bani lokaci in yi nazari tuntuɓe yarinyar duk abin da ake ciki insha Allah zan tuntuɓe ku su dai ba haka suka so ba sun so a ce ta amince to amma ya za su yi tunda nema suke yi ana cikin haka sai ga Maryam ta shigo dan da ma gwaggon ce ta aike ta gidan Hajira tana sanye da riga da zani na 'yar atamfa kai ta karama ta saka farin hijab albashi dan Maryam akwai tsafta kai kyau da ita sai sauran tsugunnawa tana kai da su baba awwalu sai baba Auwalu yace Maryam unguwa kika je ne tace eh Goggo ta gane shi sarai wato ya ambaci sunanta ne dan su gane ita ce Maryam din Hajiya Saratu cikin sakin fuska take amsa gaisuwar Maryam domin ta ji daɗin ganinta. Dan Maryam ta yi mata fiye da tunanin yadda kake fatan za ta ga Maryam ɗin. Sai ta ga ta zarta tunaninta. Dan Maryam ta fi Hadiza komai da komai nesa ba kusa ba. Ga ta faratarsa ita ga na tafi. sai ta ji ta ƙara ƙaunarsa tana ganin ba za ta iya barin wannan kyakkyawar yarinya ta wuce ƙaninta ba sai dai inda ƙarfinta ya ƙare anan suka yi sallama da gwaggo suka ta suka ce sai sun ci daga malam awwalu ita ma gwaggon har bakin ƙofa ta raka su tana musu a sauka lafiya da daddare bayan an yi sallar isha'i maryam tana kusa da gwaggo kan tabarma tana cin tuwon masara miyar kuka Gwaggwa ta kalle ta tace me raka wani irin cin abinci ne wannan sai ka ce wadda take cin wai. Kusan minti talatin Maryam kina shuɗa hannu? Tace na dai gama gwaggo. Ta miƙe da kwanan da ta ci abincin don ta wanke halinta. Bayan ta gama ne ta sha ruwa ta dawo kusa da gwaggon ta zauna tana faɗin bari in huta sannan ɗauko alƙur'ani na ne hadda. Gwangwa ta ce menene abin hutun? Maryam ta ce na ƙoshi ne da yawa shi yasa. Duk suka shiru zuwa can gwangwa ta ɗago da kanta tana kallon Maryam ɗin sannan ta ce. Merama ina son magana da ke amma ina son ki buɗe kunnuwan ki na basira ki saurare ni sosai. Maryam gabanta ya yanke ya faɗi don gwangwa bata taɓa mata irin magana makamanciyar haka ba. Tunda da take da ita kuwa a rayuwa sai saurin juyowa tana faɗin ina sauraron ki goggo mai sauraro a nan zamu dakata a cikin shirin namu na yau